oltinchi ma'ruza mavzusi mavzu musiqa pedagogikasining ilmiy tadqiqot metodlari rejalar birinchi reja musiqa pedagogikasida ilmiy tadqiqotning mohiyati va ahamiyati ikkinchi reja musiqa pedagogikasida nazariy tadqiqot metodlari uchinchi reja musiqa pedagogikasida empirik tadqiqot metodlari to'rtinchi reja musiqa ta'lim jarayoniga oid statistik va matematik metodlar beshinchi reja tadqiqot natijalarini rasmiylashtirish va ilmiy xulosalar chiqarish musiqa pedagogikasida ilmiy tadqiqot bu musiqa ta'limi jarayonini puxta o'rganish tahlil etish mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etishga qaratilgan ilmiy faoliyatdir bu yo'nalish pedagogik jarayonning nazariy asoslarini boyitadi ta'lim mazmuni, metod va texnologiyalarni zamon talablari doirasida takomillashtirishga xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqotning asosiy mohiyati shundaki, u musiqa ta'limi jarayonini tasodifiy emas, balki aniq maqsadlar, metodlar va ilmiy dalillarga tayangan holda tashkil etishga yordam beradi. Shu orqali o'quvchilarning musiqiy idroki, estetik didi, ijrochilik ko'nikmalari va ijodiy salohiyati sezilarli darajada rivojlanadi. Musiqa pedagogikasida ilmiy tadqiqotlar o'qituvchi faoliyatini ilmiy asoslash, dars jarayonining samaradorligini oshirish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar orqali ta'limning yangi metodlari, musiqa o'qitishning innovatsion yondashuvlari hamda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos pedagogik yechimlar ishlab chiqiladi. Bu esa nafaqat ta'lim sifatini balki o'quvchilarning musiqiy madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi ilmiy tadqiqotning asosiy ahamiyati shundaki u musiqa ta'limida mavjud an'anaviy stereotiplarni qayta ko'rib chiqishga amaliyotda samaradorligini isbotlangan yangiliklarni joriy etishga imkon beradi tadqiqot natijasida olingan ilmiy xulosalar o'qituvchiga darsni ilmiy asosda tashkil etish musiqani o'rgatishning eng maqbul shakl va metodlarini tanlash imkonini beradi. Hozirgi kunda raqamli ta'lim texnologiyalari, interaktiv usullar va kreativ yondashuvlar ham ilmiy tadqiqotlar natijalariga tayangan holda qo'llanilmoqda. Xulosa qilib aytganda, musiqa pedagogikasida ilmiy tadqiqot bu ta'lim jarayonini rivojlantirish O'quvchilarning musiqiy qobiliyatini oshirish va o'qituvchining professional mahoratini yuksaltirishga eng muhim omillardan biri deb qaradi U o'quv jarayonini ilmiy asosda mukammallashtirishga, musiqiy ta'limning nazariy va amaliy taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qiladi. Musiqa pedagogikasi bu musiqa ta'limi jarayonini qonuniyatlari, tamoyillari, metodlari va mazmunini o'rganadigan mustaqil ilmiy fan sifatida rivojlangan soha hisoblanadi unga asos bo'luvchi ilmiy yondashuvlar musiqa ta'limining nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tahlil qilishga shuningdek o'quvchining musiqiy idroki estetik tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan musiqa pedagogikasi fan sifatida musiqiy san'at pedagogika psixologiya estetika metodika va madaniyatshunoslik kabi fanlar bilan yaqin aloqada bo'lib, ulardagi nazariy g'oyalarni amaliy faoliyatga qo'llash imkonini beradi. Ilmiy asoslar avvalo musiqaning inson ruhiyati va tafakkuriga ta'siri, musiqiy idrokning psixologik xususiyatlarini, o'quvchi shaxsning yoshga xos o'quvchilarga musiqani o'rgatishda qo'llaniladigan metodlarga mosligini va o'qitish jarayonining samaradorligini ta'minlovchi didaktik prinsiplarga tayanadi. Bu esa musiqa ta'limini ilmiy asosda izchillik va maqsadga muvofiq tarzda tashkil etishga yordam beradi. Musiqa pedagogikasining ilmiy asoslarini shakllantirishda yana bir muhim omil bu amaliy tajriba va kuzatuv natijalariga asoslanib xulosalar chiqarishdir. O'qituvchining darsdagi kuzatuvlari, o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlarini aniqlash, ularni rivojlantirish jarayonini o'rgatish va turli metodlarni samaradorligini sinovdan o'tkazish fan bilan amaliyotning uyg'unlashuvini mustahkamlaydi shu orqali musiqa ta'limida innovatsion yondashuvlar yangi o'qitish texnologiyalari va musiqiy tarbiya metodlari shakllanadi musiqa pedagogikasida ilmiy tadqiqotga ehtiyoj birinchi navbatda ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga moslashish va o'quvchilarning musiqiy rivojlanishini ilmiy asosda boshqarish zarurati bilan belgilanadi. Hozirgi kunda musiqa ta'limi an'anaviy metodlar bilan chegaralanmasdan, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari, individual qobiliyatlari hamda musiqiy idrok darajalarini chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Shu sababli ilmiy tadqiqotlar o'quv jarayonidagi muammolarni aniqlash, samarali metodlarni tanlash, yangi pedagogik texnologiyalarni tatbiq qilish va ta'lim sifatini oshirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi tadqiqotning pedagogik jarayonni takomillashtirishdagi roli shundaki u o'qituvchiga musiqani o'rgatishda qaysi metodlar samaraliroq qaysilari esa kutilgan natijani bermasligini aniqlashga imkon beradi tadqiqot asosida musiqiy mashg'ulotlar mazmuni dars jarayonining tuzilishi o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar o'quv materiallari va baholash mezonlari takomillashtiriladi shu tariqa ta'lim jarayoni izchillik ilmiy asos va o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan xususiyatlarni oladi ilmiy tadqiqotlar o'qituvchining kasbiy malakasini oshirishga ham xizmat qiladi chunki u o'z faoliyatini kuzatish tahlil qilish va o'quvchilar bilan ishlash jarayonida yuzaga keladigan pedagogik vaziyatlarga ilmiy yondashuvni o'rganadi shu bilan birga tajriba sinov natijalari amaliyotga yangi metodik yechimlarni olib kiradi musiqani o'qitish jarayonini samarali qiziqarli va zamonaviy qilish imkonini beradi xulosa qilib aytganda ilmiy tadqiqotga ehtiyoj musiqa ta'limini rivojlantirishning ajralmas omili bo'lib pedagogik jarayonni chuqur tahlil qilish yangilash va takomillashtirishga xizmat qiladi. Tadqiqotlar orqali ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirish va o'qituvchining professional darajasini yuksaltirish imkoniyatini yuzaga keltiradi. Musiqa pedagogikasida nazariy tadqiqot metodlari, ta'lim jarayonining asosiy tamoyillari, qonuniyatlari va mohiyatini ilmiy jihatdan o'rganish tahlil qilish va umumlashtirishga xizmat qiladi bu metodlar musiqa o'qitish jarayonini chuqur tushunish mavjud nazariy g'oyalarni rivojlantirish va yangi ilmiy qarashlar yaratishda asosiy vosita sifatida ishlatiladi nazariy tadqiqotlarda markaziy o'rin musiqiy ta'limga oid ilmiy manbalarni ilg'or pedagogik tajribalarni shuningdek tarixiy va zamonaviy nazariy qarashlarni tahlil qilishga beriladi. Ularning asosiy maqsadi musiqa pedagogikasining nazariy poydevorini mustahkamlash va fan rivojiga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan xulosalarni shakllantirishdir. Nazariy tadqiqot metodlarining eng asosiylari adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilishdir. Bu orqali turli davrlardagi musiqa ta'limi konsepsiyalari metodik qarashlari, ilmiy ishlanmalari va pedagogik tajribalar batafsil o'rganiladi. Shuningdek, tarixiy pedagogik tahlil muhim rol o'ynaydi. U yordamida musiqa ta'limining turli davrlarda qanday rivojlanishi, qaysi yo'nalishlar samaraliroq bo'lgani va qaysi g'oyalar hozirgi kunda ahamiyatini saqlab qolganini aniqlash mumkin. Qiyosiy tahlil esa turli mamlakatlar, pedagogik maktablar yoki metodlarning samaradorligini solishtirish eng optimal yondashuvlarni aniqlash imkonini beradi nazariy tadqiqot metodlari qatorida konseptual yondashuv tizimli tahlil model yaratish va ilmiy taxmin ilgari surish kabi usullar ham muhim o'rin tutadi model yaratish orqali musiqa ta'limi jarayoni darsning tarkibiy qismlari va pedagogik ta'sir mexanizmlari ilmiy asosda mavhum shaklda qayta tuziladi va tizimli yondashuv ishlab chiqiladi tizimli tahlil esa musiqani ta'limni bir butun tizimi sifatida ko'rib uning ichki bog'liqliklari tarkibiy elementlari va ular o'rtasidagi o'zaro aloqalarni aniqlashga yordam beradi umuman olganda nazariy tadqiqot metodlari musiqa pedagogikasining ilmiy taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega ular musiqani o'qitish jarayonini chuqur anglash yangi ilmiy asoslangan metodik yondashuvlarni yaratish va mavjud nazariy qarashlarni takomillashtirish imkonini beradi shu orqali musiqa ta'limi jarayoni yanada ilmiy samarali va mazmunli ko'rinishga ega bo'ladi adabiyotlarni tahlil qilish musiqa pedagogikasida nazariy tadqiqot metodlarining eng muhimlaridan biri bo'lib ilmiy izlanishning dastlabki bosqichida katta ahamiyat kasb etadi bu metod yordamida tadqiqotchi mavjud ilmiy manbalarni o'quv va metodik qo'llanmalarni dissertatsiyalar maqolalar tarixiy hujjatlar hamda ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganadi adabiyotlarni chuqur tahlil qilish orqali musiqani o'qitish jarayoniga oid ilmiy qarashlar nazariy konsepsiyalar va ilg'or yondashuvlar aniqlanadi fan rivojining bosqichlari va yechilmagan muammolar tushuniladi shu bilan birga bu metod yangi tadqiqotning maqsadi va vazifalarini belgilash ilmiy farazlarni shakllantirish hamda tadqiqotning dolzarbligini asoslashda asosiy manba sifatida xizmat qiladi adabiyotlarni tizimli tahlil qilish orqali turli davrlarda musiqani o'qitish bo'yicha ilgari surilgan g'oyalar metod va texnologiyalar o'zaro solishtiriladi ularning samarali va zaif tomonlari aniqlanadi natijada tadqiqotchi ilmiy pozitsiyasini shakllantiradi mavzuga doir aniq nazariy asos hosil qiladi va yangi ilmiy yondashuvlar yaratish uchun zarur tayanchni oladi shu tariqa Adabiyotlarni tahlil qilish musiqa pedagogikasida ilmiy izlanishning poydevorini tashkil qiladi va tadqiqot mazmunini ilmiy asoslangan tarzda shakllantirishga yordam beradi.